Marciane, ¿qué? ¿Qué esa gente Hoy día buscándome, el calle estaba ignorándome. Respeto por flight que en la calle andan escuchándome. Otros envidiándome porque están apoyándome. Pero yo digo es la mía, paqueándome. Con mi compi, pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole a cabrochi. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Con mi compi, pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole cabrochi. Háblame de dinero, me tiro en Benji son de tu pala y vamos pa' la jara. ready pa' entusiasmarnos hasta mañana. Haciendo puras conexiones pa' acá. mientras se pelan las damas. Puro colito de pana. El otro día me busco la lana, se pega los otro y se toma la chana flotando brígido en la cama. Ah, pa' la droga, pero la mente sana. Fumando, grabando, sin chingando hoy menos de la semana. Vacilar y hacer en la cabina. Pa' grabar alguna wea fina. Si me va bien lo mío, está bien más pa' la cima. Tengo hasta compa inválido que la calle camina. La tola con la polera combina. su cabra que anashi. Nah, no está yendo bien, pero vamos por más. Nunca estresado, siempre relax. Pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscando pistola, cabrón, sí. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Con mi compi, pistola con chi. Ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo, buscándole, el sí. Háblame de dinero, me tiro en Benji. Yeah, yeah. Nike, fila, inactive. Estos gilas rapeando la movie que no se vive. Me quieren los flights, zorrones, parcero y vive, Porque soy el que hace dinero cuando escribe. Wow, ya me depositaron. Dios hablando de mí, ni me no me comparo. Gastamos todos lo barato porque igual puede salir no caro. Wow, me gusta que me vea la cara, yo no me mascaro. Bendición hasta para los que se viraron. Le di la mano, güey, abusaron. Y eso que hasta con mi familia almorzaron. Y los pitos conmigo se fumaron. En breve me hago millo sin tener que ganar loto. Empezamos con nada para tener loto. El favorito de pal de todo mi de Ana, él le niego el saludo ni la foto. pipito la conchi, ropa Gucci, Versace, Givenchy. Puro positivo buscándole a chi Háblame de dinero, me tiro en Benji. Con mi compi, pistola conchi ropa Gucci, Versace, Givenchy, puro positivo buscándole cabruchi, háblame de dinero, me tiró en Benji. Brr, Marcianeque. Ahora guayo, perreame con este ritmo que me lo hizo y no el padre Héctor Music Baby, Nico Clear.